kilar-kilar semet di tengah panpungi dolamun dinarwak nosnat dan katulos loko-sloko teleng inteno-inten bumi upumoto kapendem sak sak pengawisi katon mantur tedani mapan ingin bisa amiwiti lan mungkasi goro-goro sejati ning pusakan ning poro satrio tanah jowo yukyai semar bodrono yuk yukyai bujogati yonoyon toko yomargoi wuh tegese Kiai Semar tembung Semar iku sejatine nyamar tata lairing tita merta padha yen batine iku dewa bojo gati bojo pangan gati lintang kersa dar lintang Kiai Semar ora ana kang angru beda noyon toko noyo ulat toko pati yang didulu kiai semariku ulatnya kaya wong mati sedati iku ngeningake marang ciptang ngeroso bodro noyo bodro ulat noyo wis ngarani ing kono Kiai Semar Badranaya ulate kaya dene lakuning ning sasangka yen pinuju tanggal nom ya melu nom nek tanggal tuwa ya melu tuwa nek dong bulane ndadari Kiai Semar ya ketok menter-menter nek yen bulane wis surup Kiai Semar ya ketok anglayu yen bulane gerhanan wonge malah mapan turu momong putra tiga lembajeng kiluran garing panengak kantong bolong ragil kilura bagung ingin sedidati kuno mengku teges nolo garing nolo ulat garing wis ngarani garing ulati nolo garing kaya ulati wong kang gedhe prihatine garing aki marang rasa tekate tangane digawe cekot sapa sing didereke kiluran garing ora gelem tumindak nyolong juga ora gelem milik Harpe ing liyan ora gelem ngangkuh marang dudu dheke nek weruh sing duwe mripate kira sejatine ora mergo nglirik wong sing mutuk-mutuk nanging nglirik telonjonging wahyu kraton granane katon bunder sejatine minangka kanggo cipta golongake marang penemu sikil becik tumindai garing surti setiti ngati-ati kantong bolong kantong wadah bolong wis ngarai terus ilurah petruk iku minoko kanggu madai ngelmu kami gunani mulo mangsute petruk tegese patrap patrape petruk nindaki malang kajujuran yang murid bagong bawus ngarani jembar go gaib sing jeringi bagong wih kudu ngeningake marang ciptaning rasa njembarake kaiping dewa rina kelawan kuwi malah nekung marang dewa kang ngandung para kapan iso oleh bojo sing jenenge Bagong kula gambarane Bagong kuwi mripate ombo awit sing dimati kedobo mung lembaraning duit niyen tanpa tegese ana ing alam perjuangan mung lambene ndobleh kilurah bakung gemang nyiwara nek ora nyatur kancah ing kono kagambarake wonge bunder nek lingguh ketok cendhi ning nek ngadeg malah ngumpuli petruk dawane pagelaran Kiwa Bagong iku nyendhekake marang panemu Kang Ala nanging ngluhurake marang kawruh Kang Migunani padarane gedhe ngelese muring-muring bapakne damu amu, wateke Ki Lurah Bagong rikala semanten ketetigo samya pontokoro rebut biodo wusana nganti kilan logaring lan kira bagong kabuncang marang kira kantong bolong di bawah tebih Batan enget marang purwa dusina nganti katon gilang-gilang kunarpane roka kalih wonten ing ora rombo nangis nadan pokuran logaring mati matius sedina ping 7 waton ora ilang linggimbul tegesan mesti gampang uripe kinurmatan sekar pucung kaya dene kasiring mondro gemrekah nuliwa wungu kilurah nalagaring oleh pitik menol-menol. Kurang ngira babar pisan jebul Petruk iki mau saka Ngamarta bali tekan Karang Kabulutan kampir-kampiran demit. Ya kuwi eloke bocah ki nek cok seneng mampir-mampir ya kok ngono kuwi. Genah nek saka Ngamarta iki mau dhek ora mulih. Ora mulih Petruk mesti. Layangan wong kok kok ngono tumindake aming karek kon sing tumindak bener kurangane apa wong tuwa dadekke manten barang keblayan <laughs> apa ku jenenge kena nggawe patuladan sing jenenge petruk senengane kok mbukar pede lah oleh-olehane kampiran setan kok ngono nganti lali karo bojone ning ibu karo karepe dhewe kok ngono iya iya aku niteni sak pancen sing kasetan iki pancen daerah gunung rapi iki kasetan sing tok seneng ngampiri wong lah untung kok aku sing dipiloro petruk arpa mati dina ping 7 ra bakal kelakon bisa mati terus abang gong mesakake buta ora apa-apa dadi korban aduh nganti awak yanes kabeh kaya ngene. Hmm, biar kowe mau dikapak karo kakangmu, Bang, kok ngantek lambene biru kaya ngono. Oh, Bagong iki keterangane susah temenan iki. Wis aja kuwatir, Gong, aja kuwatir. Kowe tangiya, Gong, tangiya. Sesuk bayaramu dobel, aja kuwatir. Ndak suwunke karo kiyaine wis aja kuwatir. Ani wong bagong ki arep muni mati ya dina ping 7 anger ditembangke digendhingke mati tok mak gregah njur tangi meneh mengko tak nembang supaya bagong banjur bisa tangi ning nang nang nang witeng klapong rono mrono Nah kok meso Bagong ora gelem tangi nganti klebus kabeh tandang aku mergo saka kemringet Ku oh, ayune arpa tak piye-piye nek panten dasare kowe wis tumeka janji ya ora kaya-kaya sak anak bojomu diparing ana kuat lan kowe banjur oleh pengengeran ingkang gemati ning dadiya pangerti muga kowe nek anak dewa mati mlumah kaya ngono kuwi ora becik marakake larang udan yen pancen kowe nyoto anak kiai temenan nek mati kowe mengkurepo gambarake nek kowe pancen semungkem marang ibu pertiwi mengkono bagong Ha ha ha ha ha ha ha Eh, sidung kebungkep temenanan eh, dilekke seranggu gua eh, mati tenan kowe kang ning yo arepa tak tangi sono karang kebacut mati dadi yo ngertimu gong gandeng kuwi anake kiai semar nek mati mengkurep bisa lakon nyangarake bumi dinggoni ya ora marake kerasan, ditanduri ora iso metu. Mulai pancen kene tepian e bapak, nek mati kudu mogok-mogok. Gambarake nek kowe iki pancen bekti karo sing maha kuwasa. Kuwe mati temenan. <laughs> Ketara njuk domble. Eh, ayo muga-muga oleh dalan sing padhang ya, Nger. ning dadi ngertimu kanjeng iki anake wong tuaku anake Kyai Semar nek mati aja lingguh jelaran nek mati lingguh kok ngono kuwi medeni wong arep lunga nang pasar nek gugu aku nek mati ayu padha omong-omongan kowe wis tau weruh mayit dememeng eh <laughs> tau weruh pa urung urung tau ya tumon mayit kok kon crita aung kowe iki aneh wong mati mlumah kon mengkurep mengkurep kon linggo-linggo jare nek mlumah marak kelarang udan mengkurep nyamarke bumi omong-omong amu kita pikir-pikir ora kena digugu mayit kok nyara mayit kok gugu wong kowe mau dikapak karo kakang Petruk wis ora ketemu ketemu aku karo sing jenenge Petruk ngemungno sepisan iki lha wong ora dosa kamplengi kabeh awakku ngantek remuk rendam tempilingi kurang-kurange di ngonok-ngonok iki di ngono-ngono iki apa ora tonjo njur diguang tiba kene ayo kaya ngono mau sing longgar pamikirmu paribasan sedina ping 7 letrah nek kaos dulur ora bakal kelakon nganti bubrah awit yen nganti mengku karo petruk ora akur ora wurung bakal digeguyu karo tangga desa men keguyu ya semen sing alak tekone petruk kok nek arep karepmu ngono ya arep apa arep apa apa ane pancen petruke sing ora genah wiwit iki seksenana dadi yo dalan moh nyawuk dadi yo banyu moh liwat balik. Anak dalan kok dicawuke apa ora? Tangane remuk-remuk. Aja kok ngono kuwi, Gong. Ayo kowe kudu bali akur. Moh wis. Ngemungna sepisan iki. Ora kena diomongi kok sing jenenge Petruk. Kok ngono kuwi ora kena gawe conto karo samarakat. Masyarakat, samarakat. Masa, masyarakat masyarakat masyarakat aja ya wong kowe iki nek karo Petruk iki tunggal latar nek kowe karo Petruk ora akur ora apik aku tunggal latar ya men latar ya tak pageri anake Petruk angger nglitih nang gondak pentuki sing ati kejek-kejek Lah bocah ora dosa kok diintim-intim. Angkone anakmu nang Petru? anakku tak kurungi. Oh. Bu karepe dhewe. Kowe mau nembang apa? Witeng klopo. Sejatine iki kudu gending, dudu tembang, dudu jineman. Iki mau sejatine mung tembange wong leluhur. Nek zaman biyen ngene. Ado Gusti kawula nyuwun pamuji. Ngono. Dungane iki anake iki lara. Mongko jaman biyen iki lek arang-arang dokter mari ora mari disuwuk ngono jaman biyen. Aku saben tengah wengi di gak metu karo bapakne dilelak-lelake nganggo tembangan pujian ngono kuwi. Aduh Gusti kawula nyuwun pamuji anak kula enggal mari. Ngono. Aduh Gusti paringana agung rejeki kawulane ing sabumi. Nah, nek nganggo aksara ayo aduh dewa kawula nyuwun ngapura. Ngono, karang kuwi dudu gending kuwi. Tembang pujian mujekke aku. Ah iya, men mudar ora. Men waras kok tak kira men mati. Nah kok nganggo witing klopo bareng. Tembange werna Warna. sesuk aku menyang kutho ngono ya kenal tuku oleh oleh roti aduh yaji aku wingi rak wis kanca nek semayan kudune kani ngono nek upama udu roti oleh-oleh apa tempe sesuk aku menyang kutho oleh oleh tuku tempe nuduh kowe aku wingi rak wis kandha nek anake wong ra duwe welapik nek liyane tempe apa umpamane gembrot nang kutha kok tuku gembrot ha wong seneng kok sesuk aku menyang kutha oleh oleh tuku gembrot anje bobrot kuwi ngira wis kanca nek ten tresna aja nyrobot kuwi katresna kuwi nganggo cara serubut-serubutan ora ape lho kok tembang iki kok mengkupi tutur ya ayo upama oleh-oleh dudu gembrot pentil upama mongko njuk ning dalan ilang tiba gondol pitik upama kepiye kuwi Ha, <laughs> Bunjetet lambimu. Kok pentile kok tekan kutha apa warung ora ana. Kowe iki nek dolanan kok rumangsaku werna-werna. Wis, ayo kelenengan wong loro, Gong. Nek kowe mengko tak lipur ora akur karo Petruk kowe. Ayo kelenengan wong loro. Kelenengan kepiye? Ayo gendingan jugitan. Oh iya. Engko ben Petruk kepengin njuk dene. Gemang aku. lek petruk teko bubar gamelane tak kukuti lho kok juruk edan-edanan aja men gemang aku nek karo petruk gendingan ya wong loro tak tanja-tanja wong loro petruk ben cilaka men joget nurut toko petruk nek wong kok sak enake wis kowe gendinga ya Pending toro ngayudya ya. Heeh. Sing ape ya? Heeh. Ijo nganggo biru. Sri Kalupotin nabu rintang pratung. Ya ta, ayo ta. apik ya. Nek dinggo wong loro ngono, aku sing ijo nganggo biru. Sri Kaloka tinabuh rencang pradangga monggo ta, monggo ta mampir Mas. Njur kowe nyaut ngombel limun. Iki tak sapa mestine ana sing duwe ana wewe. Nani nani nani nong Jalak jalak ijo cucukmu abang separo Jalak jalak kuning tujuh eh, abang sakiring Wah kira-kira cucuknya ana sebau apa ya? Aku njur sawah Ya wis iso aku Ijo nganggo biru Sri kalupati napurintang pradongga monggo ta monggo ta mampir Mas ana wiwi mampir Mas ana wiwi ana sing dampirke wedi kowe iki rak ngombe limon ngono yo iki tak e sapa mestine ana sing duwe kowe sing ning kuwi karo disambung ana wewe oh wewene kari kari heeh ah, kok nek dhisik ndak medeni ijo nganggo biru ambil limun mengko Sri Kalukoti nabur intang pradongga monggo to monggo to mampir mas ngombe limun iki ta ewewe ta ewewe ta ewewe kepiye mesti ora entek e sapa kok ta ewewe urung ngerti kok tekokake wis akhire gendinga sing apik slendro apa pelok ayo slendro ya kena pelok ya kena slendro kowe weruh gendingaku ra gelem semingkir kesampluk kelenger kowe ning nem ya wis ben mundur ing kuarp pencak aku gendingane apa model Bandung wae apik iki lenderang ang Bandung bleduke ning rai kabeh ambakno wong kaya tenong nek pencak kok apik ya kowe kowe lha iki agek pencak kembang-kembang burung pencak sing temenan ngene iki pasang ayam jurus karate ayo sempok rekep ...tenjangan... nunyu pasang setrus terus dodok jaluk wow. Pak njurle ngemis. Pak pancen bagong ki apik tenan. Jupetane warna-warna. Peloke ya ana. Kuwi komplit warah ngono. Enak senengi peloke kuwi. Seneng kuwi, seneng. Prau layar, heeh. Mm Kendangane dengdut belum. Ya iso. Kuwi kepiye to? Dengdut, gendengdut, gayeng, Ya, ya, Thank you.